Eusko Jagolaritzako emazten eskubideak eta berdintasuna sustatzeko institutua emakunde. Eda bideak mezu seksistarik zabalez dezaten publizitatean pausatu du orain ere begirada. Ego Euskal Herrian egiten duten azterketa baten berri emanen dauku koldo nausia lankideak egunan. Egunon bai, bai, bai, emakunde kaspaldi ezarri zituen, eh, jarrabide batzuk, edabidek eh, eh, mezu sexistarik zabalez dezaten, baina duela urte bete begira izeneko batzordeak informazioa esezik publizitatea ere modu ba, ez sexistan lantzeko txosten bat prestatzen hasi zen. Eh? Urte bete eman dute edabide eta publizitatea agentziekin, abiabutako lankiretza prozesu batean, kazetariak eta publizistak eh, nolabait ere prestatuz edo prestakuntza eta sensibilizazioa sustatu nahian. Aldi berean, aipatu komunikabide gehientxunetako iragarkiak ere aztertu bituztela urte betez. Eta Azterketa horiek zer diote? Beno, azterketa orokorra egin dute batetik, baina espreski aurrei biderabutako jostailu eta bestelako produktuen publizitatea dute aztertu, jakinda nolapait ere ba, etorkizuneko gizartea osatzen butela, ezta? Eta euren genero ikuspegia ere eraikuntzan dela. Eh? Emakundek dio, hogei garren mendean berdintasuna lorrean aldaketa sozialak izan badira ere, ba, jostailuen publizitatean ba, feminitate eta maskulinitate eredu tradizionalak betikotzen bituen eredua baliatzen dela oraindik ere. Hau da, neskei, Barbie, printzesa eta sukaldeak, eta mutu mutilei, txapeldun, kotxe, moto eta bestelako superheroiak ere izaten erakusten dietela, nola baitere. Zain eh, komik komunikabide aztertu dituzte? Ba, komunikabideago kienez, ego Euskal Herrian kontsumitu ditzakegun edabide komertzial eta publiko gehientsuenak. Amar telebista, haien artean Euskal Telebista bituen irukateak, Espainiako telebista emandegi komertzial gehienak, eta aurrei zuzenbutakoak ere, hau da, marrazki bizibunak ematen bituzten hoietakoak. Irrati emandegietan, bos baino ez, Radio Euskadi eta Euskadi Irratia barne, eta behar bada tradizionalistenak ere, eh, Elizaren jabetzakoa den kope esate baterako, eta egunkari andana bat, eh, Euskal Autonomia Erkidegoan irakurrienak diren amar egun eh, egunkariak, hain Milaka iragarki eh, aztertu edo ikusi dituztela, zenbaki zehatzik baute da? Beno, bat, datu eta ondorio anitz, eh, atera bituzte, noski, hortarako da dosierra edo txostena, baina eh, ideia baten egiteko besterik ez, mutilak agertzen diren iragarkien erdietan, edo mutilentzako diren hoietan, akziozko jostaiuak edo ibilgaiuak iragartzen direla, eta neskak agertzen diren iragarkien euneko irurogeitabiak, panpinak iragartzen bituztela. E, horrez gainere, neska bat ageri den iragarkiak larrosa kolorekoak izaten direla, eta mutilak ageri diren iragarkietan aldiz, kolore biziak eta neutroak direla nagusi. Eta horren aldatzeko, nahi hartzen alda? Ba, hartzen alda, baina e, pentsatzen ari dira gutxienez, eh? Kontua da komunikabideen gizarte hontan, ba edabidek e, eh, errealitatearen pertsepzioan eta balioen eraikitzean duten influentzia e, edo eragina nabarmena kontuan hartuta, jarraibide batzuk badirela eta hoiek segitzen ez dituzten komunikabidei nolapait, ba isunak jartzeko edo neurriak astertzen ari direla, baina ez da argi nola egin daiteken hori. Azken batean, e, publizitatean sexismo antzemateko kodigo deontologiko bat proposatzen dute, Hau da, e, beno, ba, eh, lan hildo bat edo, eta segitu beharko luketena. Ados, eta eskertzen zaitugu uh, koldo nausia, eta elduden astean, etxeman entzitugu berriz. Elduden astean arte. Adio.